Jantxo maitia, gaixo? <laughs> egunon. Bai, eh, beno, ba, aipatzen genuen hain zuzen ere, ba, Danielekin ere, geroz eta jende gehiago nahi duela alde batean zein ikasi eta lan egin ere. E, urtetan, amarkabetan zehar, bizkarra ematen bizizan gara, egualde iparraldea, Euskadi akitaria, gauzak aldatzen doaz eta hainbat eta hainbat neurri hartzen ari zarete hortan bai aldatzen ari dira eta aldatu nahi ditugu ere e, poliki poliki hemen izan den muga desager dadin e, orokorki ez bakarrik fisikoki baina ere buruetan atxikitzen dugun muga oraindik eta beraz e, bai eh, heritartasuna, eh, euroregioko herritartasuna nahi dugu zabaldu, eta hori buruz eh, plan estrategiko bat aurkeztu dugu joan den abenduan, eta hortan lan egin nahiz, gure konbokatorian bi proiektu atxiki ditugu eta lagunduko ditugu, bidazoa bidasoa aktibak, kudeatuko eh, dituenak. Eh, bat formakuntzari buruz, eh, alde batian ikasketak egin ondoren praktikak egiten uh, ahal ahalak eskuratuz, mhm. lehen lehenik ikusiz zer traba diren eh, oraindik. Eh, bakotxa bere administrazionarekin eh, kudeatzen ditu gauzak, baina harreman guti dira mhm. artian eta traba hainitz oraindik bada. Horiek nahi ditugu klarki agertu eta gainditu. Eh, hori baita eh, helburuenik eh, nagusiena. Enplegua izan dadin alde batean edo bertzean irekia behar du eskaintza e, enpleguak eta beraz hori buruz nahi ditugu jakin nola gain ditu uh, orain diren administrazio eh, trabak, hori lehen biziko proiektua, eta bigarrena, uste dugu, kirolak izaiten ahal direla, herritartasun uh, horren lotzeko bide onbat, eta surfa abiatuko dugu eh, badira hemen eh, surfari buruzko eskolak eta horiek nahi ditugu kutsatu eta eh, praktikak bon elgarrekin eginak izan ditezen. zen. Bai. Egia da, beno, basurfak irun endaia eta ondarribia beti da nik historikoki lotu bituela, e, modu baten zein bestean lan aukerak, ikasteko aukerak, e, izkuntza, e, iru hizkuntzak e, e, tresna izan baitezke lotzeko, baina aldi berean ere e, banak eta sustatzen du e, ezagutzaren faltagatik, e, e hori ere sustatu nahi duzu. Egia, bon, mintzairen kasuan, Bon, mintzaira espalin bada menperatzen, e, trabak ekartzen ditu e, bi aldetan ongi eh, bizitzeko. Eta beraz, bai ikasketak behar dira sustatu e, eta partikulazki jara lan munduan. Mhm. bat da besta eh, giro batian gertatzen delarik, gana lana, gauza seriosa delakotz, mhm. behar dira mintzairak menperatu eta eh, gure herritartasunean nahi ditugu beraz eh, sustatu mintzairen ikasketak. Azken puntu bat, gogoratuko dugu Euskadi Akitania artean, 5 milioi terdi e, biztale girela, e, gizarte haundia bai, baina lan merkatu aukera ere, haundia eta hau guztia garatzen joateko bestelako neurri batzuk ere hartzen ari zarete e, aipatu dituzu ez dakit berrogei bat ekintza plan estrategiko hori e, 2000 hogei urtera bitartean da? Ba, Eh, eta beraz zonbait arlo eh, baditu eta partikulazki eh, enpresen laguntzea da helburua, enplegua sortzea eta hemengo biztan lehen mobilitatea alde batetik bertzera naturalki erabildadin hemengo jendea e, bon, mintza irak menperatuz euskara baliatuz biztan da, da ere bos milioi eterdi gu akitania haundituko da, e, ukanen ditu bos milioi eta zazpieun mila biztanle eh, eta gehituz Euskadiko biztanleak e, e, bon, za, e, ba, ba, sortzi milioietarat helduko da, eran nahi baita bon, edemu hau ongi landuz e, Hala, e, eh, eh, akitania Euskadi eh, euroregio azkar bat e, bilakatzen ahal eta guri da lan egitia hori buruz. Mm, Euroregioak orain arte bidazoa baiaran, lari mila euro inguruko e, finantza laguntzak eman bitu alako proiektetarako, baina e, plan estrategikonek badu, e, eh, buxeta zehatz bat ez da? Buxeta badu, biztan da ez menturaz uh, aski, baina nindar bat egiten dute uh, bi gobernuek, akitaniakoak eta, eta euskadikoak, eta sedea da, uh, hemengo... Eh, proiektueri eh, buruz eh, lortzea ere Europar dirua. Euroregioa ergan baita hemen Europaren eraikitzen ari girela eta ekintza uh, mugazbialdetako ekintza horiek uh, azkartzen dute Europar uh, ideia eta okasionia da ere eh, poktefa deitzen den uh, Europar programa handiari uh, loturik dirua uh, eskuratzen ahal dugula gure proiektuen laguntzeko eta lan egiten dugu eta egiten du Euroregio honek uh, buruz. Horrekin geratzen gara, Frantzua, mi eskere? Defretaz.